tion mi jam ciam diris. Ciel bele, cae edife estas, ciam pravi, cae havi jam de comence la giustan opinion. Por ciam de nove travivi tiun dolcian senton, homoi condutas concerne siain opinioin, ciel maniuloi. Ili manipulas sin, cae sian mem percepton, por ciam resti pravai, laula sento, cae por confirmis iain sintenoin. Se exemple iu, cio ocasas suffice mal ofte, changas sian opinion pri temo, tiam la psico prisorgas plue ignori tion proceson. Anstatau diri, che oni antaue consideris iun aferon alie, Nun la prave mulo trumpetas el la homo. Tion mi jam ciam diris. Du usonai psicologoi montras en actuala studajo che homoi verne conscias pri siai malnovai opinioi se ili changis tiuin. La esploristoi presentis al testantoi textoin, kiui argumentis au por au la efficetso de corpai punoi, ciel instrumento de educado. Antaue la psicologoi estis demandintai la parto in pri iliai sintenoi. La esseoi mesurable influis la sintenoin de la testantoi. Ciu exemple antaue estis esprimenta la sintenon che corpa puno pli bonigas la disciplinon de iunulo tiu devis de sia sinteno se li estis confrontita per la contrau argumentoi cae inverse. La morala dimensio de la demando, ciuge patroi raitas pati infanoin, ne estis discutata. Seque, la psicologoi demandis la parto prenantoin, cium opinion ili havis antau la legado de la texto ce tio montrigis schemo. Plei multae el ili assertis, che ili havis la samans in tenon. Tutte sen depende ciel ili estis shangintae sian opinion per la confronto cun contrau argumentoi. Por defendi la parto prenintoin de tiui experimentoi, cae en tutte de ciui cronicae pravemuloi de tiuci mondo, estu dirate, ne eniras tut simple en la homan menson, se shangigis opinio. Temas mal ofte pri conscia mensogo, se oni adaptas retro efice sia in sintenoin. La usonae psicologoi explicas tion per la facilezzo kiel aferoi estas memoreblai. Ju mal pli da peno causas penso proceso, des pli facile tiu perceptas gin qui vera, el kies capo gi fontas. Cio sen pene mense aperas, tio sentigas qui bona, cae giusta. Iela demando cion opinion, oni havis pli forue, quas au automate la actuala sinteno saltas el la cerbo, cae tio efficas quas au ciel pruvo, che oni jam ciam havis tion opinion tio sonas strange, kai estas malfacile acceptebla, char prescau ciu credas che oni disponas pri almenau iu basa mem pri taxo. Cai cio validas por pasintai opinioi, tio validas ancau por estontai. Homoi lautio credas che iliai preferoi, iliai sintenoi, cae ancau la facettoi de ilia personetso estonte ne plus changigios. Tio validas same por iunae plencresculoi, ciel ancao por alt agiuloi.